Джеф Сазерленд. Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Розділ 5. Марнування це злочин. В основі скрам лежить ритм, який має надзвичайно важливе значення для людей. Адже його биття відчувається в пульсуванні нашої крові та проростає із найпотаємніших куточків наших міст. Він живе глибоко у наших серцях, змушуючи нас шукати вияви ритму та усталених схем у всіх аспектах життя. Проте вияви, які ми шукаємо, зовсім не обов'язково нас винагороджують або несуть нам щастя. Наприклад, існують негативні ритми наркоманів та алкоголіків або людей у стані депресії. Ви можете пройтися коридорами ледь не будь-якого офісного центру і побачити чимало таких негативних виявів. Майже напевне вони трапляються там, де люди зневірились у своїх силах і почуваються загнаними у глухий кут, перебувають у тихому вічі, потрапивши у пастку байдужої системи або зляться, що їх вважають вважають гвинтиками величезної машини. Це частина багатовікового людського досвіду. Читаючи твори, написані сотні років тому, можна знайти історії людей, чиє життя так само було затиснуте у межах жорстокої системи, проти е, якої вони почували себе силами. Однак, десь у ХХ столітті ми, схоже, загнали себе у ще більшу пастку. Особливо це виявляється у сфері бізнесу, де ми створили різку деперсоналізацію, яка нібито продиктована самою долею. Натомість Натомість Scrum створює зовсім іншу схему. Він базується на тому, що ми є істотами, які залежать від своїх звичок, скрізь шукають ритм, дещо передбачування, але й мають у собі щось магічне і здатні на видатні вчинки. Створюючи Scrum, я думав, що як я зможу взяти схеми людської поведінки і зробити їх позитивними, а не негативними що як я зможу розробити ефективний самопідкріплювальний цикл, що посилюватиме найкращі наші риси і послаблюватиме найгірші. Гадаю, задаючи скрам щоденний та щотижневий ритм, я прагну запропонувати людям шанс полюбити особу, яку вони бачать у дзеркалі. Але як і скрізь на цьому шляху також трапляються пастки. Те, що здається цілком надійною схемою, може закінчитись черговою дурницею, марнуванням часу, грошей і зусиль. Розгляду цієї проблеми я і збираюся хотілося е, присвятити цей розділ. Марнування, яке уражає нашу роботу, немов ракова пухлина, підриваючи нашу продуктивність, організацію, життя та все наше суспільство. Якось проводячи співбесіду з одним із кандидатів на вакансію в Scrum Incorporated, я спитав, чому він хоче працювати у компанії, де застосовуються принципи Scrum. А він розповів мені цілу історію. Раніше він працював у фірмі, що видавала підручники та різну допоміжну продукцію, на кшталт робочих зошитів, курсових матеріалів, на наочних посібників тощо. Його завданням було визначення провідних учених у конкретній галузі і робота з ними щодо виготовлення такої продукції. У певному розумінні це було чудово. Він сам захоплювався історією, вивчав американський колоніальний період, і робота давала йому можливість спілкуватися з провідними фахівцями у цій галузі. Я пропрацював там рік, сказав він. Рік витрачений на підготовку десятків різних матеріалів. Наприкінці ж того року ми вперше переглянули свої досягнення, і чи не наполовину зробленої мною роботи було викинуто у смітник. Не тому, що вона була поганою, а тому, що вона, бачите, виявилась неринковою або не відповідала новим напрямам діяльності фірми. Шість місяців мого життя були цілком і повністю змарновані. У цей момент у його голосі прозвучали гнів і обурення. Але потім на зміну їм прийшла рішучість. Я сподіваюся, що скрам такого не дозволить. У моєї роботи буде мета, а зроблене дійсно матиме значення. Ви, можливо, думаєте, що це крайній випадок, коли марнування складається склала аж 50% роботи, але насправді це ще не так і погано. Коли я приходжу у якусь компанію, то зазвичай виявляю, що там марнується близько 85% усіх зусиль. Лише шоста частина будь-якої виконаної роботи дійсно має якусь цінність. Глибоко всередині нас самих, зважаючи на ритм наших днів, ми знаємо, що це правда. Ось чому ми всі сміємось трохи нервово над жартами про внутрішнє безумство та марність життя у сучасній корпорації. Але я хочу, щоб ви Знали, Це не має бути кумедним, це не це має бути ганебним. Ми повинні оплакувати життя та потенціал, які ми марнуємо. Я вже коротко представив вам керівника Тойота Таїчі Оно в першому розділі цієї книжки, коли він сказав: марнування є злочином проти суспільства, а не просто комерційними втратами. Його думки про марнування глибоко вплинули на мої, і я збираюсь присвятити деякий час розповіді про них. Оно говорив про три різні типи марнування. Він використовував японські слова мурі, марнування через непродуманість, мура, марнування через непостійність і муда, марнування через непотрібність результатів. Ці ідеї чітко співвідносяться із циклом Демінга, про який я писав раніше: плануйте, робіть, перевіряйте і дійте. Плануйте означає уникайте мурі, робіть означає уникайте мура, перевіряйте означає уникайте муда. Дійте означає волю, мотивацію і рішучість зробити це все. Я збираюся розглянути ці кроки один за одним, вказуючи на те, чого слід уникати уникати від марнування ресурсів до марнування через неправильну роботу з першого разу, марнування через надто важку роботу та емоційного марнування через необґрунтовані очікування. Одна справа за раз. Мені часто доводиться чути вихваляння людей про їхню здатність до багатозадачності. Упевнений, що вам також. Якщо ви не кричите про це самі, то знаєте когось, хто це робить. Хлопця, який береться до по три проекти за раз, розмовляє по мобільному за кермом, підвищує свою компетентність, голосно скаржачись на все, чим йому доводиться займатися щодня. Ділові ковбаси такого ж штиву поступово стають частиною нашої робочої культури. У вимогах до вакансій сьогодні можна побачити таке: здатність підтримати підтримувати 5 проєктів одночасно. Здатність жонглювати завданнями здається такою привабливою, особливо в еру, коли інформаційні потоки йдуть тисячами різних труб, а серед дедлайнів превалює поняття навчора. Ми прагнемо стати таким хлопцем, супер-жонглером. Ми запевняємо самих себе, що це можемо, але, на жаль, не можемо. І чим більше ми думаємо, що здатні, тим гірше в нас це справді виходить. Особливо яскравим прикладом є така щоденна практика багатозадачності, як як розмова по мобільному за кермом. Дослідження показують це дуже чітко. Люди, які розмовляють по телефону під час їзди, навіть по гучному зв'язку, частіше потрапляють в аварії, ніж ті, хто цього не робить. Проблема є особливо гострою, якщо врахувати, що за даними Національного управління безпекою руху на трасах у будь-який конкретно взятий момент по телефону за кермом розмовляють 8% людей. А ось цитата з моєї улюбленої статті із цього приводу: навіть коли учасники дорожнього руху дивляться на дорогу, розмовляються по мобільному, мобільному. Вони часто не бачать об'єктів навколо себе через відвернення уваги від зовнішнього оточення та спрямування її на внутрішній когнітивний контекст, пов'язаний із телефонною розмовою. Так і є. Люди дійсно дивляться на об'єкт авто, до якого вони наближаються, чи дерево, яке зараз протаранять, і не бачать їх, але ми все одно наполягаємо на тому, щоб розмовляти по телефону під час руху. У цей момент я можу читати ваші думки. Ви думаєте, гаразд. Інші люди на це не здатні, але я не такий, я високопосадовий керівник, я розумний, я здатний на це, а вони ні. Проте дані досліджень висвітлюють цю тему цілком однозначно. Якщо ви думаєте, що добре щось умієте, то насправді гірше за всіх інших. У університеті Юти було проведено чимало цікавих експериментів у цій сфері, у яких е, людей питали, чи вважають вони себе майстрами багатозадачної діяльності, щось на кшталт користування мобільним за кермом, а потім перевіряли, чи вони мали рацію. Дослідники дійшли дійшли таких висновків. Сприйняття здатності до багатозадачності виявилось надто перебільшеним. По суті, більшість учасників оцінювали свою здатність до багатозадачності вище за середній рівень. Ці оцінки мало, від, е, мало відповідали дійсності. Таким чином, виходить, що люди, які охочіше беруться за багато завдань і користуються мобільним телефоном за кермом, мають найбільш роздуте уявлення про свої здібності. У січні 2013 року керівник одного з таких досліджень Девід Самбон Мацу розповів. Інтерв'ю для блогу Шоц Національного громадського радіо США люди беруться за багато завдань водночас не тому, що це добре вміють. Вони роблять це через підвищену неуважність. Їм важко придушити у собі імпульс узяти ще за одну справу. Іншими словами, прихильники багатозадачності здебільшого просто не вміють зосереджуватись. Вони нічого не вміють і не можуть із собою вдіяти. Мабуть, не варто казати вони, я б мав казати ми. Ми всі це робимо. Цього важко не робити. Головне пам'ятати, що це дурість. Попро прошу вас виконати одну невеличку вправу. На моїх курсах я постійно задаю її людям. Вона доволі простенька, але демонструє глибокий вплив зосередження і потоку. Це завдання чітко показує, наскільки болісною багатозадачність є для мозку, і наскільки вона вас затримує, навіть якщо ви думаєте, що прискорює. Ця вправа демонструє марність багатозадачності. А ось що я вас попрошу зробити. Треба буде записати в стовпчик цифри від 1 до 10, римські цифри від 1 до 10 та латинські літери від від А до G. Зафіксуйте свій час. Треба виконати це завдання якомога швидше. Наведу приклад, як, як це робити. Пишете арабську цифру, потім римську, потім літеру, щоб у вас вийшло щось таке. 1, римська 1, А. 2, римське 2, Б, 3, римське 3, С. Зробімо це разом рядок за рядком. Зафіксуйте свій час. У мене пішло на це 39 секунд. Тепер, замість того, щоб записувати рядками, зробіть це стовпчиками. Першими напишіть усі арабські цифри, потім римські, а потім літери. Я зроблю це також. Вийшло 19 секунд, просто виконуючи завдання по одному за раз, а не перемикаючись із одного контексту на інший, я вдвічі зменшив час, який це в мене забрало. Я прямо чую, як ви кажете, гаразд, Сазерленде, все це добре і годиться для розмов по мобільному і складання дурних переліків, але я керую компанією, я мушу робити купу купу речей за наказувати своїм командам братись за п'ять проєктів водночас. Я мушу залишатись конкурентно спроможним. І я просто не можу дозволити собі цього не робити. Ось де в пригоді знову стає величезна кількість досліджень щодо розробки програмного забезпечення. Пам'ятаєте, люди проводили ці дослідження через те, що постійно марнували сотні мільйонів доларів на рік, а їхні продукти ставали лише гіршими. І тому, будучи інженерами, вони почали уважно вивчати дані і все вимірювати. Наводжу вам чудову таблицю з класичної праці працю про розробку комп'ютерних програм управління якістю програмного забезпечення Джеральда Вайнберга. Кількість одночасних проєктів. 1. Відсоток для кожного проєкту 100%. Втрати через перемикання контексту 0%. Кількість одночасних проєктів 2. Відсоток часу для кожного проєкту 40%. Втрати через перемикання контексту 20%. Кількість одночасних проєктів 3. Відсоток часу для кожного проєкту 20%. Втрати через перемикання контексту 40%. Кількість одночасних проєктів 4. Відсоток часу для кожного проєкту 10%. Втрати через перемикання контексту 60%. Кількість одночасних проєктів 5. Відсотків часу для кожного проєкту 5%. Втрати через перемикання контексту 75%. Колонка втрати через перемикання контексту відображає марнування в його в чистому вигляді. Саме так, якщо ви маєте 5 проєктів, то аж 75% вашої роботи йде в нікуди. Три чверті вашого дня спускається в унітаз. Тому ви й не можете записувати рядки та колонки з одинаковою швидкістю. Це є наслідком фізичних обмежень вашого мозку. Один науковець на ім'я Гарольд Пашлер продемонстрував це явище на початку 90-х років. Він назвав його взаємовпливом подвійного завдання питання Пашлер провів кілька простих експериментів. Одна група учасників виконувала дійсно просте завдання, скажімо, натискати кнопку, коли засвічується лампочка. А потім перед іншою групою ставили це завдання плюс іще одне просте, наприклад, натискати різні кнопки залежно від кольору лампочки. Одразу після додавання ще одного завдання, хоч яким простим воно було, потрібний для виконання час подвоювався. Пашлер вивів із цього теорію про існування певного роду вузького місця обробки інформації інформації. Люди насправді можуть думати лише про одну річ зараз. Він припустив, що для завершення одного процесу звернення до пам'яті, виклику звідти іншого, а потім виконання цієї роботи потрібні певні зусилля. І кожного разу, коли ви переключаєтесь із одного завдання на інше, це потребує більше часу. І як результат цього не відбувається. Ви повністю концентруєтесь на одному завданні зараз. Ви говорите по мобільному телефоні, і навіть попри те, що обговорюєте лише купівлю молока до сніданку, ви буквально сенсі не бачити авто перед собою. Ваш мозок не здатний обробити дві речі в один і той самий час. Нещодавно було проведено дослідження, у якому за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії було створено схему дійсного мислення мозку. Дані цього дослідження показують, що думати про дві речі водночас можливо лише коли процеси мислення відбуваються у різних півкулях. Але навіть у цьому випадку скани свідчать, що мислення відбувається не одночасно, а радше мозок серійно перемикається з одного завдання на друге. По суті, спрацьовує контрольна функція, щоб ми не сперечали самі з собою занадто енергійно. Отже, повернімось до роботи. Що це означає, коли ви намагаєтесь виконати якесь завдання? Візьмімо, для прикладу, типову команду. Цього року вони вирішили виконати три проекти. Назвемо їх А, Б і С. Причому вони розпланували свій рік зі словами, що попрацюють трохи над одним проектом, потім над другим, а потім і над третім. Так, що їхній календар почав виглядати, як показано на сторінці 117. Через намагання зробити все одночасно. Класична стратегія завершення цих двох трьох проєктів забере в них час до кінця липня, але за рахунок підходу до завдань за системою Scrum та переведення кожного проєкту до розділу виконано по одному зараз вони мінімізують витрати перемикання контексту, тобто зможуть завершити все ще до початку травня. Вони не змінюють розміру проєкту або того, що передбачає його втілення, а просто за рахунок виконання виключно одного завдання перед тим, як рухатись далі, робота займає трохи більше більш ніж половину всього часу. Половину. А що ж таке друга половина? Насправді то марнування у чистому вигляді. Протягом неї не виробляється жоден продукт, не економиться жоден долар, не впроваджується жодна інновація. Це просто марнування людського життя, це робота без мети. Отже, ось чого коштує багатозадачність. Ми всі живемо у світі, де в наш час існують численні вимоги. Люди хочуть від нас різних речей. По телефону надходять дійсно важливі дзвінки. Діти повертаються додому зі школи, до нашого вашого кабінету раптом заходить начальник, але я попрошу вас бути свідомими витрат від перемикання контексту. Вони дуже реальні, і ви маєте намагатись їх мінімізувати. Коли ви працюєте із чимось складним, наприклад, складаєте звіт, готуєте презентацію, розробляєте частину програмного забезпечення чи пишете книжку, то тримаєте в голові неймовірно складний об'єкт. Ви повинні зважати на десятки чинників, пам'ятати, що вже зроблено, куди треба рухатись далі, і які для цього можуть бути перешкоди. Робити це зовсім непросто, але якщо ви змушені будете перерватися або швидко перемкнутися на інший проект, хай навіть на хвилину, можете здогадатись, уся ретельно вибудована. Ментальна архітектура розвалиться. Повернення ж до того самого стану зосередженості може зайняти години. Саме таку ціну ми платимо. Тож, мінімізуйте таке марнування, не намагайтесь виконувати завдання всі одночасно, що вимагає особливого типу концентрації. Виділяйте для них спеціальні періоди, коли можна буде вимкнути ваш телефон і повісити на двері табличку Не турбувати. Насправді, кілька досліджень показали, що багатозадачність не лише марнує ваш час, але й робить вас дурними. Дослідження, проведені на університеті Лондона ще в 2005-му, звісно, дуже маленьке і неперевірне, та все ж оцінили, наскільки дурними може зробити вас багатозадатність. Психіатр Глен Вілсон узяв чотирьох чоловіків і чотирьох жінок і перевірив їхній коефіцієнт розумового розвитку в умовах спокою та в умовах відволікання, телефонних дзвінків, надходження електронних листів. Під час тестів він вимірював електропровідність шкіри об'єктів, пульс і кров'яний тиск. Цікаво, що в умовах відволікання середні розумові показники об'єктів падали більш ніж на 10 пунктів. А ще, ще цікавіше, що це падіння більше виявлялось у чоловіків, ніж у жінок. Мабуть, із певних причин жінки більше пристосовані до відволікання. Зроблене наполовину не зроблене взагалі. Як я вже згадував, Scrum черпає багато своїх ідей із японської виробничої моделі, розписаної в класичній книжці Виробнича система Toyota та Їчі Оно. У Сполучених Штатах цю модель інтерпретовано як ощадливе виробництво. По суті, ідея полягає в тому, щоб якомога більше позбутися марнування у роботі заводських цехів. Звісно, більшість із нас сьогодні не шукає шляхів покращити виробничий потік автозаводу, але деякі ідеї можна застосувати взагалі до будь-якого виду роботи. Одна з проблем, яку я хочу тут розглянути, називається незавершена робота або просто запаси. Суть проблеми в тому, що це марнування е, мати купу навалених скрізь комплектуючих, які не використовуються для створення якогось продукту. Ці запчастини, чи то дверцята до автівок, чи емблема на капот, насправді коштують грошей. І якщо вони просто валяються без діла на підлозі цеху, це означає, що величезні суми грошей йдуть на запаси, які наразі нікому не потрібні. Це змінює ваш погляд на незавершену завершену роботу. Якщо, наприклад, якась автомобільна компанія має лише купу наполовину зібраних автівок, то вона витратила багато грошей і зусиль, але не створила нічого цінного. Головним принципом системи ощадливого виробництва є мінімізація кількості напівготових комплектуючих, що валяється довкола. Цей принцип можна застосовувати до всіх видів роботи. Візьмімо щось дуже просте, що є ледь не в кожного одруженого дорослого чоловіка на планеті перелік хатніх справ, складених дружиною. Будь-яку такого конкретно взятого тижня мій перелік зазвичай нараховує від 10 до 20 справ, про які я маю подбати. Вони варіюють від перефарбування ванної кімнати до поповнення запасів собачої їжі, від сплати рахунків до згрібання опаленого листя. Усе це частина повсякденного життя, типово для повноправних членів суспільства. Існує багато різних підходів до виконання цього переліку, але найбільшою помилкою, яку ви тільки можете зробити, є намагання взятись за 5 речей одночасно. Це багатозадатність власність, і ви навряд чи спораєтесь із ними всіма, що залишить вас із незавершеною роботи. Уявіть, чи згадайте, якщо вам уже колись так не пощастило, що у вас є 5 завдань, виконаних частково. Ви пофарбували одну стіну ванної кімнати, собача їжа лишилася у багажнику, рахунки заповнені, але не сплачені, а листя зібране у купи, але не сипане у, міш... у мішки для сміття. Ви витратили зусилля та не зробили нічого цінного. Цінність настає, коли ганчір'я та бляшанки з-під фарби прибрано із ванни ванни. Собака нагодований, комунальники отримали свої гроші, а двір чистий. Зробити наполовину чогось це, по суті, не зробити нічого. Як я вже казав, у скрам існує робочий ритм. У кожному циклі або спринті команда намагається виконати ряд завдань але переведення завдання в розділ виконано передбачає наявність завершеного, готового до випуску продукту, що його може використати клієнт. Якщо наприкінці спринту е, щось виконане наполовину, то результат є гіршим, ніж якби ви не починали його взагалі. Ви витратили ресурси, зусилля, час, але не отримали нічого готового до випуску. Ви маєте наполовину зібрану автівку. Краще було б створити щось менше, але таке, яке дійсно працює. Іншим способом поглянути на незавершену роботу чи запаси є просто інвентаризація майна. Візьмімо, наприклад, машини. Десятки непроданих автомобілів на стоянці проблема для автовиробника, але відсутність готових до продажу автівок це також проблема. Тому всі автовиробники і автодилери діють за ретельно збалансованою схемою. Вони виробляють якраз достатньо транспортних засобів для поповнення запасів, але не так багато, щоб вкладати величезні суми в речі, які не продаються. Дозвольте навести на підтвердження цього деякі цифри. У грудні 2012 року компанія General Motors почала звільняти працівників одного зі своїх автозаводів в Америці. Чому? Компанія виробила занадто багато машин. На кінець листопада вони мали 245 853 повнорозмірні пікапи на стоянках по всій країні. Це відповідало 139 дням перевиробництва. Приблизна вартість цих непроданих автівок складала близько 7,5 е, мільярдів доларів. Мільярдів, не мільйонів. Усі ці гроші у цьому випадку у формі пікапів, але все одно гроші займали місце на стоянках, а не в банку. Тому компанія мусила почати почати закривати заводи і звільняти людей з роботи перед самісіньким Різдвом. До скількох днів запасів має прагнути автокомпанія. Е, стандартом для цієї галузі є приблизно 60 днів, менш ніж половина від того, що мала General Motors. Подумайте про це. Коли ви купуєте в крамниці собачу їжу, ви ж не берете її на півроку наперед. Вона займає місце в гаражі і може коштувати стільки, що не вистачить на сплату комуналки цього місяця. Тут ви можете подумати: стоп! Вони ж виробили машини, виконали завдання, чи не так? Вони ж не кинули е, роботи на півдорозі. То в чому ж проблема? А в тому, що забагато запасів це майже те саме, що й незавершена робота. Якщо вкладати величезні суми в речі, що не приносять прибутку, ви не матимете ресурсів для інших завдань, на кшталт розширення ринку, збільшення продажів чи розробки нових ідей. Певні запаси вам потрібні, але їх слід звести до мінімуму. Невиконані завдання та незадіяні продукти є двома сторонами однієї проблеми. Витрати зусиль без жодного позитивного результату. Не робіть так. Робіть усе правильно з першого разу. У своїй класичній книжці Машина, що змінила світ, доктор Джеймс Вумек, засновник інституту ощадливого виробництва в МТІ ем та автор купи різних книжок на цю тему, розповідає чудову історію про небезпеки переробки. Разом зі своєю командою Джим витратив роки на подорожі світом і спостереження за найбільшими виробничими зусиллями, що їх будь-коли докладали люди, виготовленням машин. Він хотів визначити, чому деякі компанії робили машини швидше і з меншою кількістю дефектів, ніж інші. Сьогодні всі розумні виробники виробники використовують те, що Джим вирішив назвати ощадливим виробництвом, але колись ситуація була інакше. Одна із найбільших відмінностей між виробниками виявилась на ринку автомобілів класу люкс. У Японії такі компанії, як Toyota, Honda, Nissan, у середньому витрачали на виготовлення розкішного авто 16 17 годин. До заводського цеху надходили потрібні деталі, і приблизно через 17 годин з'являлася Lexus. Причому на сотні автомобілів вони мали лише 34 дефекти. Непогано. У Європі ж підходили до справи інакше. Такі компанії, як Mercedes-Benz, Audi, BMW, витрачали на одне авто 57 годин і мали 78,7 дефекту на кожну сотню готових машин. Чому європейцям було потрібно так багато часу? І чому було так багато дефектів? ніхто ж не скаже, що BMW відоме виготовлення мотлуху? Ось чому. На заводі Toyota, коли на конвейері з'являється якась проблема, кожен робітник має можливість зупинити всю лінію. Коли це стається, всі робітники збираються там, де виявлено брак, не покричати на того, хто зупинив роботу, а виправити проблему, якою б вона не була. Вони не хочуть, щоб хоч одна машина вийшла із заводу з дефектами, які доведеться виправляти потім. Вони виправляють проблему раз і назавжди. Якщо цього не робити, той самий дефект може з'явитися у сотні сотнях автомобілів. У європейських виробників розкішних машин був інший підхід до роботи. У кінці виробничого конвейера стояли десятки людей у білих лабораторних халатах, готові виправити усі проблеми. Вони стежили за тим, щоб дверцята автівки клацали з фірмовим звуком BMW, а двигун гудів у правильній тональності. Вони перевіряли точність до пасування всіх частин і вважали себе не промисловцями, а ремісниками, майстрами виготовлення гарних речей. Загалом це чудово, коли ви виготовляєте кілька машин, але коли їх мільйон мільйони це веде лише до зайвих витрат, як зауважив у своїй книжці Вумик. Німецький завод докладав більше зусиль для виправлення проблем, ніж японському було потрібно для виготовлення майже ідеального авто відразу. Ви прочитали правильно: німці витрачали більше часу на доведення до ладу автівки, яку щойно виготовили, ніж японці на виготовлення нової. Це є причиною, чому Toyota стала автовиробником номер один на планеті. Там робили все правильно і з першого разу. Звичайно, ми не завжди робимо все ідеально відразу. Ми люди люди, і нам властиво помилятись, але те, як ви даєте раду із цими помилками, може мати величезний вплив на швидкість виконання роботи та рівень її якості. У Toyota, як я вже казав, кожен робітник заводу може зупинити конвеєр. Ідея в тому, що під час проходження різних етапів виробництва процес дедалі ускладнюється, а тому виправляти проблеми доцільніше відразу після їх виявлення, а не в самому кінці. Кілька років тому я побував в Каліфорнії, де виступав перед е, розробниками в компанії Palm. Вони виготовляли те, що пізніше було названо персональними цифровими асистентами, які ми тепер знаємо як смартфони. Усі свої дії ці люди відстежували автоматично. Одним із багатьох моментів, які вони вимірювали, була тривалість виправлення помилок у програмі. Іншими словами, скільки часу займало у програміста виправлення помилки, яку він створив у системі. Кожного разу цей час ретельно відслідковувався комп'ютером. Уявіть, що одного дня під час спроби інтегрувати до решти системи код. Код, написаний, скажімо, метом, було виявлено помилку. Як і більшість програмістів, мет не хотів повертатись назад і виправляти цей код одразу. Натомість він вирішив узятись за нього пізніше. Спочатку він напише новий код. У більшості компаній тестування такого роду відбувається навіть не в той самий день. Можуть минути тижні чи місяці, перш ніж увесь код пройде перевірку, і проблема буде виявлена лише тоді. Але в PAM проводилося щоденне автоматизоване тестування всіх кодів, тому помилку виявляли одразу. Вони придивлялись до таких метів по всій компанії сотень розробників і вирішили проаналізувати, скільки займає виправлення помилки, якщо зробити це одразу, в порівнянні зі спробою виправити її кількома тижнями пізніше. Як ви розумієте, програмне забезпечення може бути доволі складним та заплутаним, ураховуючи це, якою, на вашу думку, була різниця у 24 рази довше у другому випадку. Якщо взятися за помилку у день її появи, на виправлення йде якась година. А якщо ж через 3 тижні, то це буде 24 години. І тут неважливо навіть велика помилка чи мала, складна чи проста. Через 3 тижні на неї завжди потрібно в 24 рази більше часу. Як ви можете собі уявити, дуже скоро від кожного розробника програмного забезпечення в компанії почали вимагати тестування і виправлення їхніх кодів у той самий. that Людський розум має обмеження. Ми можемо пам'ятати лише певну кількість речей і по-справжньому концентруватись лише на одній речі за раз. Подібним обмеженням є й та тенденція ускладнення процесу виправлення проблем із плином часу. Працюючи над якимось проектом, ви створюєте навколо нього цілий ментальний простір. Ви знаєте різні причини, чому виконується те чи інше. Ви тримаєте у своїй голові доволі складну конструкцію. Відтворити цю конструкцію тиждень по тому важко. Ви маєте згадати всі чинники, які враховували, коли робили робили той чи інший вибір, відтворити процес мислення, що привів вас до цього рішення. Ви маєте стати собою у минулому, повернутися у свідомість, якої більше не існує. На це потрібен час, багато часу, у 24 рази більше, ніж треба для виправлення проблеми відразу після її виявлення. Переконаний, вам доводилось самим стикатись з таким у роботі. Напевне, вам ще в дитинстві казали, роби все правильно з першого разу. Єдине, що додалося сьогодні, якщо ви робите помилку, а ми всі їх робимо, виправляйте її її, щойно помітите, інакше пізніше вони вам дорого коштуватимуть. Понаднормова праця збільшує обсяг роботи. Коли Скотт Максвелл, засновник фірми OpenView Venture Partners, спрацював консультантом у McKinsey Company, на початку 90-х він отримав настанову, яка здалася йому доволі дивною. Джон Канценбах, тоді директор компанії, а нині автор кількох книжок та голова центру Канценбаха при Буз Ален Гемілтон, дав Скотту одну пораду, яку той ніколи не забуде. Джон розповів, що в далекі 70-ті, коли він починав свою діяльність, усі в McKinsey працювали 7 днів на тиждень. Такою була була корпоративна культура, і саме це очікувалось від усіх співробітників. Якщо ви не працювали стільки годин, вважалося, що ви не тягнете, не приносите достатньої користі команди. З релігійних причин Джон Канцельбех не ходив на роботу по суботах, і він дещо помітив: працюючи менше годин, він насправді виконував більше за тих, хто працював кожного дня. А такими в той час були майже всі його колеги. Тоді він вирішив спробувати працювати лише 5 днів на тиждень і виявив, що почав робити ще більше. Якщо працювати забагато, зрозумів він змін, устигаєш менше. Він розповів Скоту, що завжди хотів скоротити свій робочий тиждень до чотирьох чи навіть трьох днів, щоб побачити, що із цього може вийти, але не знав, чи погодиться на це компанія. Скот та інші молоді консультанти тоді підняли цю ідею на глум. Працювати менше один? Це ж девіз ледацюг, чи не так? Але ідея залишилася зі Скотом на довгі роки, коли він просувався кар'єрними щаблями. Ставши засновником та генеральним директором Open U Venture Partners, він почав інвестувати гроші у технологічні компанії компаній, декотрі з яких практикували скрам. Він почув, що я, винахідник скрам, живу з ним в одному місці і одного ранку запросив мене на сніданок. За кавою з круасанами Скотт розповів мені історію однієї з компаній, у якій він інвестував, де команда розробників запровадила скрам і змогла покращити свою продуктивність спочатку на 25, а потім і на 35%. Він був дійсно вражений. Моя щира реакція була такою: 25? 35? Та вони явно роблять щось не так. Скотт вирішив принести скрам в OpenView та запровадити його по всій е, но, своїй компанії. Е, відділи інвестицій, досліджень, вище керівництво, адміністративний персонал усі були включені в ту чи іншу скрам команду. І, врешті-решт, сталося те, що є однією із найбільших переваг скрам. Компанія виявила, як люди працюють не на словах, а на ділі. Подвійна користь від скорочення робочого навантаження. У той час OpenView була схожа на багато інших венчурних компаній. У її корпоративну культуру було міцно вбудоване очікування, що люди мають сидіти на роботі до пізньої ночі, а також на вихідних. Це були енергійні, амбітні люди, але вони швидко вигоряли, впадали в депресію і деморалізувались. Обстановка була такою напруженою, що деякі співробітники не могли більше її витримувати і звільнялись. Але як тільки команди цієї фірми почали практикувати скрам, Скотт помітив різку зміну продуктивності. Основний акцент навіть перестав робитись на понаднормову працю. Одного дня він затягнув мене до себе в кабінет і намалював на дошці подану вище криву. Віз Y – це продуктивність, а віз X – години роботи. Пік продуктивності насправді припадає на трохи менш ніж 40-годинний робочий день. Озброєний цими даними, Скотт почав відправляти людей додому раніше. Їм знадобився певний час, щоб зрозуміти, що я не жартую, каже Скотт, але врешті-решт вони прийшли до свого способу мислення. Він почав розповідати людям, що пізня робота не є ознакою відданості справи, а вказує на проблеми. Це не тому, що я хочу дати вам повноцінне життя, сказав він. Це тому, що ви так виконуватимете більше за завдань. Тому ніякого більше сидіння до ночі, ніяких вихідних на роботі. Коли люди йдуть у відпустку, передбачається, що вони відпочиватимуть, а не перевірятимуть електронну пошту чи будуть постійно на зв'язку із офісом. Понад те, якщо ви самі не можете просто відключатись, не турбуючись весь час про справи на роботі, керівник команд із вас не дуже добрий. Багато компаній такого не практикують обмеження робочих годин, каже Скотт. Адже існує пряма кореляція. Ви виконуєте більше завдань, ви стаєте щасливішими підвищується якість роботи. Не треба бути генієм, щоб це зрозуміти. Працюючи менше, можна робити більше з вищою якістю. За словами Скота, для різних людей крива буде різною, навіть для однієї тієї самої особи в різний час життя. Я помітив, як з віком та в різних ролях пік продуктивності для мене змістився на меншу кількість годин, ніж це було 20 років тому, каже він. На його думку, значення тут має багато чинників, зокрема фізична форма, дієта, особисті проблеми і інше. Але він також вважає, що сьогодні його продуктивність сягає піку швидше, бо він виріс як спеціаліст та доволі глибоко вивчив характер роботи. Я тепер можу братися за дедалі складніші інші можливості. Чому так відбувається? Якщо працювати менше, виконуєш більше. На перший погляд, здається, в цьому немає логіки. Скот каже, що люди, які працюють за багато годин, починають робити помилки. А це, як ми вже бачили, дійсно може віднімати більше зусиль на виправлення, ніж на створення нового продукту. Перевтомлені співробітники стають менш уважними і починають відволікати інших. Дуже скоро вони вже сприймають неправильні рішення. Інстинкти не підвели Джона Канцебаха. Сьогодні існують доволі тривожні докази, що ми маємо маємо дуже обмежену здатність приймати рішення. Чим більше ми виснажуємось і чим менше відпочиваємо, тим гірше нам це вдається. У квітні 2011 року група ізраїльських дослідників опублікувала у журналі Національної академії наук США цікаву статтю. У цій праці під назвою Зовнішні фактори прийняття юридичних рішень розглянуто понад тисячу постанов восьми ізраїльських судів, які засідали у двох різних комісіях з умовно дострокового звільнення. Постанова стосувалася злочинців ізраїльтян євреїв єврейського і арабського походження чоловіків та жінок. Злочини варіювали від розтрати, словасної образи та погроз до зґвалтування і вбивства. Переважна більшість розглянутих суддями справ були подані на дострокове звільнення. Здається, тут все доволі просто, чи не так? Поважні судді використовують свій багаторічний досвід і мудрість для прийняття важливих рішень, що мають вплив не лише на життя ув'язнених та їхніх жертв, а й на добробут усього суспільства. Кожного дня вони слухають від 14 до 35 справ, але якби ви були ув'язненим, який фактор став би вирішальним щодо вашого звільнення чи незвільнення? Можливо, щире каяття, ваше виправлення та поведінка у в'язниці, тяжкість вашого злочину, насправді нічого із цього. Виявляється, по-справжньому має значення лише те, коли суддя, умовно кажучи, з'їв свій сендвіч. Дослідження враховувало час, коли судді приймали рішення про помилування, а також проміжок, що відділяв їх від можливості перекосити. Якщо вони лише взялись до роботи, повернулися з перерви на каву чи е, об'єкт обіду позитивні рішення приймались більш ніж у 60% випадків. Натомість е, перед самою перервою цей показник падав майже до нуля. По суті, відразу після короткої перерви судді заходили до зали із більш позитивним настроєм і приймали більш поблажливі рішення. Вони виявляли більше уваги та здатності побачити, що світ і люди можуть змінитись, стають іншими. Але в міру спалення своїх запасів енергії вони починали приймати дедалі більше рішень, що залишали злочинця у в'язниці. Переконаний, якби ви спитали цих суддів, чи впевнені вони, що приймають однаково справедливі рішення кожного разу, вони б образились, але цифри та сенвічі не брешуть. Коли в нас не лишається жодних запасів енергії, ми схиляємось до прийняття помилкових рішень. Це явище отримало назву виснаження его. Суть у тому, що той чи інший вибір передбачає витрати енергії. Це дивний різновид виснаження. Ви не почуваєтесь утомленим фізично, але ваша здатність приймати правильні рішення знижується. Насправді тут змінюється ваш самоконтроль, здатність залишатись дисциплінованим, розсудливим і передбачливим. Зовсім нещодавно це продемонстрував інший цікавий експеримент. Група дослідників прагнула з'ясувати, як приймання рішень впливає на самоконтроль, тому вони зібрали типових об'єктів психологічних досліджень, студентів університету і провели із частиною з них сеанс прийняття низки рішень. Зокрема, цим студентам представили різні товари і попросили вибрати ті, які їм більше сподобаються. Їх попросили уважно подумати перед цим, бо наприкінці експерименту вони отримують подарунок, який залежатиме від їхніх преференцій. Іншій частині студентів жодних рішень приймати не доводилось. Тести тестовій групі поставили низку запитань. Які ароматичні свічки їм подобаються ванільні чи магдалеві, Які марці шампуню вони віддають перевагу, які із запропонованих цукерок вони б хотіли з'їсти. А потім був класичний тест на самоконтроль, якомога довше протримати руку у крижаній воді, які б ресурси не спалювались у процесі прийняття рішень, вони також використовуються під час саморегулювання. Студентам, які легко приймали всі рішення щодо товарів, не вдавалось протримати руки у крижаній воді так само довго, як контрольній групі, яка була звільнена від цих рішень рішень. Таким чином, існує обмежена кількість правильних рішень, які ви можете прийняти в той чи інший день. Причому, приймаючи їх більше і більше, ви зменшуєте свою здатність до регулювання власної поведінки. Ви починаєте робити помилки, дедалі серйозніші. Як показує крива Максвелла, ці помилкові рішення впливають на продуктивність. Тому закінчуйте роботу о п'ятій, вимикайте мобільні на вихідних, дивіться кіно. Мабуть, найважливіше вчасно їжте. Працюючи менш напружено, ви зможете виконувати більше роботи, причому кращої якості. Крам просить своїх прихильників змінити уявлення про роботу і припинити вимірювати її годинами. Самі по собі години це витрати. Вимірюєте замість них досягнутий результат. Яка різниця, хто скільки над чим працював? Значення має лише те, як швидко робота виконується та наскільки вона добра. Будьте розсудливі. За тією чи оно існує три типи марнування, які ведуть до того, що люди працюють важче та більше часу, ніж необхідно. Я щойно пояснив, чому понаднормова праця це напрочуд погана ідея, але розуміння складників марнування, яке оно назвав мурі, тобто непродуманість, нерозсудливість, є, майбуть, найпотужнішим із доступних нам інструментів досягнення змін. Першим складником є абсурдність. Ви маєте ставити перед собою, перед своєю командою абітні цілі, підштовхувати їх до досягнення чогось більшого, але ви не маєте вести їх до абсурдних, нереальних цілей. Другим складником є необґрунтовані очікування. Скільки разів вам доводилось чути чиєсь вихваляння, що проект був врятований лише завдяки їхнім героїчним зусиллям? Зазвичай ці люди отримують поплескування по плечу, схвальні вигуки і привітання. Я вважаю це основною помилкою у робочому процесі. Команда, яка залежить від регулярних героїчних дій для дотримання своїх дедлайнів, не працює так, як це має бути. Постійний перехід від однієї кризи до наступної спричини спричиняє вигоряння і не дозволяє досягти обґрунтованого безперервного покращення. Це як різниця між комбоєм, який бездумно кидається рятувати дівчину від поганих хлопців, і дисциплінованими морпіхами, які планомірно зачищають ворожу територію. Третій складник цього різновиду марнування Она назвав перевантаження. Це поведінка, яку художник Скотт Адамс регулярно висміює у своїх коміксах про Ділберта. Сюди належить обтяжлива політика компанії, що заважає роботі. Не потрібна бюрократія, коли люди зможуть змушені заповнювати форми заради форм, пусто порожні зустрічі, що висмоктують час і не приносять жодної користі. Хоч Оно не згадав четвертого складника, на думку спадає також емоційне марнування. Воно виникає тоді, коли серед співробітників компанії знаходиться гівнюк, якому подобається накручувати інших і тримати їх у постійній напрузі. Такі гівнюки часто виправдовують свою поведінку, заявляючи, що вони просто намагаються покращити роботу колег. Насправді ж вони потурають негативним аспектом своєї особистості здібності, підриваючи здатність команди до покращення, як ніхто інший. Не будьте гінюками, не дозволяйте, не заохочуйте та не допускайте такої поведінки в інших. Потік. У теоретично ідеальному світі не було б ані процедур, ані зустрічей, ані форм, ані звітів. Натомість було б створення саме того, чого хоче клієнт, навіть якщо той поки що не знає, чого саме. Будь-яка процедура, якою користуються люди, була б зайвою, у тому числі скрам. Але ми живемо не в ідеальному світі, а погані процедури наскільки вкоренилися у нашому мисленні, що як альтернатива нам потрібна найлегша процедура з найбільшим впливом на роботу. Скрам якраз і зосереджує нас на намаганні позбутися безцільного марнування, яке здається невід'ємною частиною роботи. Я намагався створити його так, щоб щоб сама по собі процедура турбувала людей якнайменше, незважаючи їм зосереджуватись на головному. Найголовнішим для вас є досягти у своїй роботі так званого потоку, який би не вимагав жодних зусиль. У бойових мистецтвах чи медитативній практиці, коли ви досягаєте відчуття єдності з рухом, він перестає бути зусиллям, перетворюючись на енергію, що тече крізь вас вільним потоком. Дивлячись на відомих танцюристів чи співаків, ви просто таки відчуваєте, як вони підкорюються силі, більші за них самих, дозволяючи їхньому мистецтву протекти крізь них. Саме досягнення такого стану в нашій роботі ми повинні всі прагнути. Але, як скаже вам будь-який майстер кунг-фу, монах, танцюрист чи оперний співак, основі потоку лежить дисципліна. Там не має бути жодного зайвого руху, нічого стороннього, лише зосереджене застосування людських можливостей. Усе, що відволікає від вас від усього цього, є марнуванням. Якщо ви почнете дивитись на роботу з точки зору дисципліни та потоку, то зможете досягти просто неймовірного результату, що потрібно запам'ятати. Багатозадачність робить вас дурними. Виконання більш ніж одного завдання зараз гальмує і погіршує обидва. Не робіть цього. Якщо ви думаєте, що це вас не стосується, то помиляєтесь. Ще як стосується. Виконане наполовину, не виконане зовсім. Наполовину зібраний автомобіль просто зв'язує ресурси, які можна було використати, щоб зробити щось цінне або зекономити. Усе незавершене коштує грошей і енергії, не, прису... Е, не приносячи геть нічого. Робіть усе як слід із першого разу. Зробивши помилку, виправляйте її її відразу. Зупиняйте все інше і беріться за неї. Виправлення її пізніше може забрати у вас 24 години більше часу, ніж якщо виправити її без затримки. Понаднормова робота лише збільшує роботу. Якщо працювати довше, ви не зробите більше, ви зробите менше. Надмірна праця викликає втому, призводячи до помилок, які змушують виправляти те, що ви тільки що закінчили. Замість того, щоб працювати до пізньої ночі чи на вихідних, працюйте лише в робочий час у постійному темпі і обов'язково беріть відпустку. Не будьте нерозсудливими, амбітні цілі мотивують, нереалістичні викликають депресію. Без героїзму. Якщо для виконання роботи вам потрібен герой, то у вас проблема. Героїчні зусилля мають розцінюватися як провал планування. Досить дурних правил. Будь-які правила, що здаються сміховинними, скоріше за все, такими і є. Дурні форми, дурні зустрічі, дурні узгодження, дурні стандарти є саме такими дурними. Якщо ваш офіс здається схожим на комікс про Ділберта, виправте це. Жодних гівнюків. Не будьте ними самі і не дозволяйте таку поведінку. Тих, хто спричинює серед колег емоційний хаос, навіює страх страх чи жах принижує людей, необхідно жорстоко зупиняти. Прагніть потоку, обирайте найлегший, найбільш безперешкодний спосіб виконування завдань. Скрам якраз і покликаний допомогти вам досягти найбільшого потоку.